optimismo, pessimismo cae homa sano. Presento al vi glason, ciu povas enteni ducent ml da aquo. Nun imagu che oni versis en gin cent millilitroen da aquo. Ciu vi consideras che gi estas duone plena au duone malplena? Se vi usis la unuan esprimon, vi inclinas al optimismo, se la duan vi inclinas al pessimismo. Cae exciu che citiui du contrauai manieroi rigardi la mondon cae la vivon, recte influas vian sanon. Strecia vivo cae negativae sintenoi estas risco factoroi relate al sano tion oni iam de longa tempo assertas. Sed fresha articolo en la revuo Menopause raportita en la reteo medscape.com montris per accurata esploro che inter postmenopausa i virinoi traitoi de la personezzo povas influi ie la apero de diabeto temas do pri tre specifica situazio, quiu sugestas che subiectivae sintenoi estas considerintai en la preventado de tiu malsano. Compreneble, plurai aliai factoro intervenas en la aperon de diabeto en tia hom grupo. Deprimo, tro grasezzo, genetico, kai etno, estas conatai risco factoroi, sed nun montrigis che optimismo estas en si mem sen dependa protecta elemento. Oni sequis la san staton de prescau cent quardec mil virinoi post la menopauso dum dec quar iaroi. Oni usis demandaron specife elpensitan por mesuri la vivo orientigion. Plei optimismai virinoi havis mal pli altan riscon de diabeto ie dec du procentoi, compare con plei negativismai virinoi. Crome ancao mala eh, malafablezzo, crescigis la riscon ie dec sep procentoi. Tivi factoroi ocasis sen depende de aliae factoroi, kiel dieto, corp exerzoi, au drincado, kiui estas conatei kiel cromae risco factoroi. Kiel povas ocasi che mensa sinteno influas la aperon de diabeto? La curacistoi supposas che la cerba activado recte relatas alla productado de ioi hormonoi, ciui ligigas al streso, kiel citokinoi cae cortisolo. Aliai studagioi iam montris la relaton inter colera temperamento cae ecapero de diabeto. En la practico ne estas facile shangi temperamenton de homo precipe post certa agio. Tamen, oni povas sin treini por havigi al si pli positivan pens manieron. Existas por tio obiectivai exerzoi dum kiui oni praktikas mensan cae corpan malstrecigion. De nove, confirmigas la relato inter psico cae corpo. zorgu pri ambal.